klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgie rādījumi, arī Latvija klausītāji ir eh, otrdiena, pulkstens eh, astoņu vakarā, un kā ierasts šajā laikā eh, rādījuma arī Latvija ēterā, uh, kustības prosaktitāte raidījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signe, Rīta, Liliana, un eh, kopīgi mēs pārdomāsim, kas, eh, kas mums katram ir eh, evaņģēlijs un kā evaņģēlijs katru no mums personīgi uzrunā. Mēs raidījumā izmantojam mūsu kustības dibinātāja Guljermo Džakvintas uh, radīto metodi eksplozīvais evaņģēlijs, kad mēs ļaujam evaņģēlijam mūs uzrunāt, mūs uzrunāt personīgā veidā un, un dzīvot evaņģēliju, jo tas, ko mēdza uzsvērt mūsu kustības dibinātājs Gliermo Džakvinta, lai mēs esam Dieva bērni, lai mēs būsim cilvēki, kas izdzīvo Dieva vārdu, nevis vienkārši klausās un uzreiz aizmirst par to. Uh, Metodei ir um, trīs soļi, kurus um, raidījuma laikā arī izdzīvosim. Tas ir ieklausīties um, evaņģēlijā ar mīlestības skatienu, um, ar gudrību pārdomāt, kāpēc mani uzrunā tieši šis vārds, un um, apņemties savā dzīvē kaut ko pamainīt, lai tiešām dzīvotu to vārdu, kas uzrunā. Bet, uh, kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. Nāc, svētais gars, nāc, svētais gars, mūžīgais, mīlestības, mīlestības gars. Mūžīgais, mīlestības, mīlestības gars. Nāc, piedodošā sirds, tavās rokas dzimtamies, mūžīgajā mīlestībā, mīlestības vārdā. Mūžīgajā mīlestības vārdā. Nāc, gvēlojošā sirds, tevi rodas viss, kas ir pār visiem mums mūžīgā, mūžīgājas vārdā. Tagad turpināsim ar to, kad eh, klausīsimies Dieva vārdu, un eh, mēs eh, savā raidījumā pārdomājam svētdienas evaņģēlī fragmentu, lai savā veidā jau sagatavotos svētdienai, bet, kā mēs zinām, tad Dieva vārds katru dienu var mūs uzrunāt savādāk un uzrunāt ļoti īpašā veidā. Tad, jā, aicinam arī tevi, dārgais klausītāji, būt kopā ar mums un sadzirdēt, kas ir tas, ko, ko Dievs šodien grib pateikt tev. Mēs lasīsim um, uh, bībeli vai uh, mieram tuvu grāmatiņu atverot svētdienu. Lasīsim šodien svētā Marka evaņģēlī 10. nodaļas 17. līdz 30. pantu. Tā kā droši paņem bībeli vai atver mieram tuvu un um, varbūt padalies arī ar savām pārdomām telefons īziņām 266 772 72 droši uzrakstīja kāds vārds tevi uzrunā un kādas pārdomas tev ir lasot šo evaņģēliju, jo mūsu raidījums nav par, par to, ka tā ir diskusija, bet uh, katru no mums Dievs uzrunā savā veidā. Un uh, jā, tad uh, ļausim Dievam būt klātesošam un mūs uzrunāt. Jā, un piesāksim arī svēto garu, lai tiešām viņš apgaismo mūsu sirdi, mūsu prātu. Svētais gārs, atrodamies tavā priekšā, sapulcējušies tavā vārdā. Lūdzām, lai vienīgi tu mūs vada, vadi. Iemājo mūsu sirdīs, māciejamo ceļu un mūsu kopīgas gaitas – esam vāji un grēcīgi. Neļauj veicināt apjukumu, neļauj neziņai novirzīt mūs nepareizā virzienā, lai mūsu darbību neiespaido šķelšanās tieksmes. Tevi, lai esam vienoti, lai kopīgi dodamies uz mūžīgo dzīvi, lai nenomaldāmies no patiesības ceļā, un pareizā virzienā. To visu lūdzam no tevis, kas darbojies visu un vienmēr, kopībā ar tēvu un dēlu, mūžu mūžos. Amen. Tagad klausīsimies Dieva vārdu. Lasījums no Jēzus Kristus evangēļijā, ko uzrakstīja svētājs Marks. Tajā laikā Kad Jēzus devās ceļā, piesteidzās kāds silvēks un ceļos numeties viņā priekšā, viņi lūdza. Labais mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi? Bet Jēzus viņiem sacīja, kāpēc tu mani sauc par labo? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs – tu baušļus zini. Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesi liecināt, tev nebūs krāpt, tev būs savu tēvu un māti godāt. Bet tas atbildēja viņiem, mācītāji, no savas jaunības es visu to esmu pildījis. Tad, uzlūkodāms viņu ar mīlestību, Jēzus viņiem sacīja: Viena tev trūks, ej, pārdot visu, kas tev ir, un atdot nabagiem. Un tev būs mantā debesīs, un nāc, seko man. Tas noskumu, noskumā par šiem vārdiem un bēdīgs aizgāja, jo viņam bija daudz īpašumu. Un Jēzus, apskatījies apkārt, sacīja saviem mācekļiem, cik grūti bagātājiem būs ieiet Dieva valstībā. Viņa mācekļi uztraucās par šiem vārdiem, bet Jēzus atkal atbildēdāms viņiem sacīja: Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā! Vieglāk ir kameļiem iziet caur adatas aci – nekā bagātājiem ieiet Dieva valstībā. Bet viņi vēl vairāk brīnījās un runājā savā starpā. Un kas tad var būt izpēstīts? Jēzus viņus uzlūkodams sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam viss ir iespējams – Tad Pēteris sacījā Jēzum, lūk, mēs visu atstājām un sekojām Tev. Jēzus atbildēja, patiesies jums saku, nav neviena, kas manis un evangelijā dēļ būtu atstājis namu, vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai bērnus – vai tīrumus un kas nesaņemtu simtkārt vairāk jau tagad, šajā laikā, gan namus, gan brāļus, gan māsas un mātes, un bērnus un tīrumus, lai gan ar vajāšanām, un nākamajā laikā mūžīgo dzīvi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Turpināsim ar eksplozīvu evaņģēlīju pirmo soli, kas ir gudrība, kas ir <laughs> mīlestības skatiens, kad mēs eh, pārdomājam kāpēc tieši mani personīgi šodien šis vārds ir uzrunājis un kas ir tas, ko Dievs man grib eh, personīgi pateikt ar šo vārdu. Un eh, padalīsimies, tas var būt viens vārds vai teikums, bet kaut kas, kas no visa fragmenta eh, paliek atmiņā. Lilian, redzu, ka tu pēti ļoti lapiņu, tad tev ir pasvītroti īpašie vārdi. Jā, mm, ir fragments, kas man ļoti uzrunāja, un tad vārdi ir tā. Um, labais, kāpēc, tu mani sauc par labo. Um, uzlokodams viņu ar mīlestību, un tad uh, darbība vārdi, ej, pārdot, atdot un tā tālāk. Un, um, un tad viņus uzlūkodams, atkal no Jēzus uzlūkodams apustulus, Dievam viss ir iespējams. Paldies! Eh, Rīta, kādi vārdi šodien uzrunāja tevi no evaņģēlija? Mani uzrunāja piesteidzas, ej pārdot, atdot, nāc seko man. Paldies! Eh, mani no fragmenta uzrunāja vārdi. Ehm, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā, vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci. Cilvēkam tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam viss ir iespējams – uh, vārdi par uh, to, kad um, par nesaņemt simtkārt. Dārgie klausītāji, atgādinu, ka mēs uh, ļoti gribētu dzirdēt arī kāds vārds no evaņģēlija uzrunā jūs. Telefons īziņām 266 77 272 un, lai pārdomātu evaņģēliju, tad lai skan dziesma. Mm. Mm. Labais mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi. Labais mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi. Mīli mani tu! secuman un vienmēr. Labais mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi. Labais mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi mužīgo dzīvi. Pārdot visu, atdot nabagiem, seko man, labais mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi, labais mācītāji kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi. Turpinām ar eksplozīvā evaņģēlija otro soli, kas ir gudrības apgūšana, kad mēs pārdomājam un eh, sajūtam, kāpēc tieši šis vārds man šodien ir uzrunājis un kas ir tās domas, ko Dievs eh, man personīgi grib pateikt. Eh, Lilian, sāksim. Nē, tu negribi. Varbūt, ka mēs varam Ak, sākt ar tevi. Papīrīts, <laughs> viens, divi, Jā. Nē, nē, nē, svētais gārs eh, domā, ka būtu labi, ka tu sāksi šodien. Es? Jā. Tu domā? Jā. Labi. Tad es sākšu. Um, mani uzrunāja vārdi – Eh, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā, vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci. Un eh, es aizdomājos par to, kad eh, Dievs zina, cik mēs esam vāji un, un cik mēs bieži krītam un kļūdamies. Un tas salīdzinājums, kad um, kad kaut kas tik liels kā kamielis iet caur adatas aci. Uh, eh, man uh, lika aizdomāties par, arī par līdzību, par to, kad mēs um, citā acī adatu redzam, bet uh, savā acī baļķī, nu noteikti nē. <laughs> un, uh, un tad man liekas, kad uh, man nekā teologam, bet liekas, ka droši vien arī ar to adatu ir kaut kāda saistība kad uh, mēs uh, tik ļoti bieži koncentrējamies uz, uh, uz citiem, uz tām citām lietām un, uh, un mazāk uh, domājam par sevi. Bet, uh, bet tas, ko, ko Jēzus arī saka tālāk, kad uh, cilvēkam tas nav iespējams, bet uh, Dievam viss ir iespējams. Un... Uh, un arī noslēguma fragmentā, ko mēs lasām par to, kad uh, nav bijis tāds, kas, uh, kas visu Dieva dēļ atstātu un uh, neko nesaņemtu. Kad, tad, tad jau tā līdzība par to, kad iziet caur to adatas aci ir, ir iespējams. Tikai jābūt šai te maksimālajai paļāvībai un Un tādai, man liekas, ļoti, uh, nu tā, nevis egoi, nu tā izklausās egoistiski, ja es tagad teikšu domāt par sevi, bet, uh, bet atceroties šo te līdzību, kad, uh, nu, nemeklēt tās adatas citās acīs un baļķi savējā neredzēt. Tā kā drusciņi padomāt par to, kas ir tās lietas, ko es varu uzlabot sevī, savā ikdienā, un... Uh, un tad jau kopā arī attiecības ar Dievu uzlabosies, un tā ieiešana debesu valstībā vairs eh, nebūs tik eh, neiespējama vai maziņa. Paldies, tas ir manas pārdomas. Labi, būs labi, būs labi. Jā, jā, ļoti labi. Jā, svētais kārs runā, tas ir labi. Uh, tad jā, šis fragments man īstenībā ļoti, ļoti patīk. Uh, um, es, es redzu tur tā attiecībā. Nu, it kā ir divi līmeni. Jēzus ir kā uz, um, nu, dzīvo uz vienu planētu un tas cilvēks, kāds cilvēks, mēs nezinām, viņiem nav vārds uzvārds šeit, um, bet kāds cilvēks, un tad es domāju, nu varbūt kā es esmu dažreiz tas cilvēks, ja? kas dzīvo uz citu planētu, man šķiet, bet uh, Jēzus cenšas um, ehm, saukt pie sevis um, ehm, attiecībā ar viņu. Un interesanti, kā fragments sākās ar, kad Jēzus devās ceļā. Tas, tas ir, no, nu, vai viņš nāca pie manis arī? Tas bija jautājums, kas man rodas sirdī. Un tad um, tas cilvēks um, viņš, viņš nav apmierināts, nu, kaut ko trūkst. Viņiem ir viss, nu, acīm redzot, viņiem bija arī daudz īpašumu, to saka Marks, um, bet kaut ko trūkst, un, un viņš meklē to um, varbūt nepareizā veidā. Um, viņš bija ļoti gudrs, um, cilvēciskā gudrība, teiksim tā. Viņš zināja baušļus, Vin, un, eh, un ir interesanti. No nu, vienas puses, it kā Jēzus nezin šo cilvēku, viņš, viņš prasīja, kāpēc tu mani sauc, kāpēc, un ehm, no otras puses, Jēzus zin viņu. Jēzus zin, kā um, cilvēks zin baušlus, un, eh, un acīm redzot ļoti labi. Eh, tas viņiem ir tādā zināšanas, bet vai viņiem ir gudrība? Tas, tas bija arī jautājums, kan, kas man roda sirdī, um, tāpēc, ka nepietiek ar to, ka cilvēkam vai man ir daudz informācija, bet um, to, ko es nevaru novērtēt arī, kas man ir priekšā. Uh, arī vai, vienalga kāda situācija, prieka vai, vai bēdas vai grūtības, eh, kā es rīkošu, kā es novērtēšu šo mm, situāciju, kā es varu izvēlēties um, šajā situācijā priekšā, uh, ko, um, kā es reagēšu, kā uh, situācija, kas, kas ir kā izaicinājums vai kas ir šēršļi manā ticības celā. Un es domāju, piemēram, par laiku. Um, es satieku ar vairākiem cilvēkiem šajās dienās, tīpaši šodien arī, uh, gan jaunieši, gan um, pieauguši. Uh, Mums nav laika, mums nav laika, es skrienu, es nevarēšu paspēt visu izdarīt, kā es varu darīt un tā tālāk. Um, bet tad tas laiks, ko es daru ar šo laiku. Un uh, um, tas ir, man šķiet, liels lēmums, kā, um, kā izmantot šo laiku, kā nodzīvot šo laiku. Um, un tas, kas man uh, palīdz arī izšķirt, tas ir, vai tas man padara par laimīgu vai nē. Vai tas man padara beidīga vai nē. Un tad, protams, kā rodas uh, jautājums, kas man jādara. Tāpat kā tas uh, cilvēks, kas um, jautāja Jēzum. Tad kas jādara? Izvēlēties un izšķirt, lai man būtu labi, lai es būtu laimīga. Un, eh, un arī tas cilvēks nosauca Jēzu māci, par mācītāju. Viņš nesauc viņu par draugu, bet Jēzus vēlas, ka viņš nāca cilvēka, nāca līdz tam, ka viņš redz Jēzu kā draugs, kā tas, kas var palīdzēt viņiem. Viņš vēlas, ka tas cilvēks, kas skatījā uz ārēju, uh, eh, skatās uz iekšu. Un tāpēc arī uh, mēs redzam, ka Jēzus uzlūkodams viņu ar mīlestību. Un, uh, un būs tāds pats vārds, ko e, Marks izmanto arī ar apustuļiem, bet nu paliksim pie tās cilvēks, pie tā cilvēka. Uh, e, uzlūkodams viņu ar mīlestību, Jēzus aicina viņu iet dziļumā un arī atbrīvot sevi. Ej pārdot, atdot, nāc seko. Uh, Jēzus uh, vēlas, kā šis cilvēks atbrīvo savu sirdī no nu viss tas, kas ir šēršļi, uh, iet pie viņu. Un, um, un no otrās puses viņš neatstāja viņu tukšu, tāpēc, ka viņš saka, nāc un seko man. Tas būs piepildījums, tad būs tā laime, ko šī cilvēks meklēja. Uh, nu, varbūt kā visi nu, mums, gan, gan es, gan, gan jums, mēs neesam bagāti ar daudz īpašumu, tāpat kā tās cilvēks, bet varbūt kā mans īpašums tas ir mana ideja, vai mans projekts, vai mans, uh, mans sapnis dažreiz arī. Un man jāatstāv visu to. Ar to es nevaru iekļūt debesu valstībā, dieva valstībā. Un redzam, ka arī apustuli bija tāda paša situācija – Viņi bija piepildīti ar visu, ko Pēteris teica, nu, mēs atstājām un sekojām tev, bet, nu, tomēr viņš it kā um, ehm, noraudā nu, pēc to, kā viņš uh, atstāja. Un Jēzus saka, neuztraucies par to, tu saņemsi simtkārti vairāk, nu, protams, ar ciešanam, bet ar viņu kopā un kāpēc. Un tas, kas ir tiešām tas virsnot, virsotnē šajā fragmentā, priekš manis tas ir Dievam viss ir iespējams. Mēs varam nu, cenšamies ja, ielikt sevi tādā formā, ka mēs varam iet caur adatās acī. Bet ar saviem spēkiem Un bieži vien mēs rīkojam tikai ar saviem spēkiem, ar savu upuru. upuru. Ma, es, es gāju uz misiju, es lūdzu uz rožakronis, es to un to darīju, es palīdzēju cilvēkiem. Nu, kāpēc man nesanāca? Nu, Dievs, viss ir iespējams. Dievam viss ir iespējams. Tas nav manā spēkā, bet ar Dieva mīlestību ir iespējams. Nu tā, īsumā. Jā, e, mani uzrunāja, es jau teicu, daži vārdi piesteidzās, ej pārdot, atdot, saku man. Visi vārdi, kas parada kustība. Un e, tā pašā laikā parada e, šis attiecība starp šis cilvēks un Jēzu, kas ir labais mācītāji. Tad šis cilvēks e, piesteidzas pie Jēzum nozīmē, ka viņš ilgojas, lai satiktu ar Jēzu. Un tā dažreiz arī mums ir e, mūsu dzīve, mūsu arī garīga dzīve. Mēs steidzamies, lai e, satiktu ar Jēzu, lai būtu kopā ar Jēzu, lai piedalos adorāciju, vairāk laika lasīt evangēliju un tā tālāk bet kas ir svarīgāk e, būt kopā ar Jēzu. Tad, e, kā jau arī e, gan Signe, gan Lilian teica, dažreiz mēs jūtam, e, ka mēs esam labi, ka mēs esam e, forši, jo mēs izpildījām Dievam baušli, mēs esam paklausīgi Dievam baušli, bet Jēzus prasa mums vairāk. Un tā vairāk ir, ir pilnība, tā vairāk ir, e, ir svētums, tā vairāk ir mīlestība, jo Jēzus vēlos veidot ar mums mīlestības attiecības. Un e, ja man ir laba attiecības ar Jēzu, mīlestības attiecības, man ir arī labas at, mīlestības attiecības ar citiem. Un par to Jēzus prasa mums, ej, pārdot, atdot un seku man. E, kāpēc? Tāpēc, ka katru dienu e, man ir vajadzīgs e, pārbaudīt sevi un redzēt, ja tiešām es eju pie Jēzum, es teidzos, lai būtu ar Jēzu, es pārdod visu, kastraw lajbutu kopar Jezu u laj atlaw Jezu e, stradama nadzive. Joa e, daġrejs e, esprassu Jezu, nu darittu għan, esgribu to luzu, e, risina xo problemu. Bet Jezus risina vissam situacija mneka ezvelos, bet ka vin žvelas, un tad man irvaja dziks pilnīgi um, atdot Jēzu, palaud, palaudties uz Jēvu, uz Jēzumu. Un tā, tā nozīmē pārdot visu, nenozīmē pārdot, kas man ir, ka varbūt man nav ko pārdot, bet pārdot, kas ir mana iekšējā dzīve, kas ne mm, atļauj mani būt kopā ar Jēzu pilnīga veidā. Un arī atdot, atdot mīlestību, tāpat kā es Ehm, at lau Jēzum mani mīlēt un es mīlu Jēzum, es atdod visu, lai mīlētu arvien vairāk. Un tā nozīmē sekot Kristu. Un šeit dažreiz varbūt mēs domām arī par uh, solījumiem, ka mēs, es kā konsekreta persona, es apsolīju, lai uh, caur, un sekot Kristu caur uh, solījumiem, un nozīmē nabadzī, dzīvot nabadzība, šistība un paklausība. Un arī mums, kā apustulis, kas oblātes, arī mums ir apustulāts. Bet šeit Jēzus runā ar silveks, mēs nezinām, kas ir šis silveks, un nozīmē, ka mēs visi kā kristieši esam aicināti to dzīvot, izpildīt. Tad šis fragments ne tikai... Eh, ir adresēt konsekretam personam, bet ir visiem, jo mēs visi ar kristības sakramentu vēlamies sekot Kristu. Tad man jāatļau Jēzu, palīdz man arvien vairāk uh, ilgoties pēc viņu, ej pie viņu, pārdot visu, lai būtu kopā ar viņu, atdot visu, lai būtu kopā ar Jēzu un kopā ar citiem. Un, uh, protams, arī tie pēdējie vārdi Jēzus arī parāda mums, kas ir mūsu ceļš, jo tā ir pats ceļš, kas Kristus gāja. Um, šeit runā uh, arī par vajāšanām, uh, bet pēc tam būs mūžīgo dzīve. Un mēs zinām, ka Jēzus e, kādā veidā nomira, viņš nomira uz krustu un pēc tam augšām cēlies un deva mums mūžīgu dzīvi. Tā ir arī mūsu mūsu ceļu. Me, katram no mums, protams, ir savu krustu, mēs nezinām, kā ir tā brīdi, ka vairāk varbūt ir smagi to krustnēsts, bet Jēzus pirms mums, ja mēs to atļau, sagatavo mums, lai to dzīvotu kopā ar viņu mierīgākā veidā un tiešām ar visu palavību. paldies! Un uh, tagad turpināsim ar eksplozīvā evaņģēlija trešo soli, kas ir uh, pravietiskais norādījums, jo mēs apņemamies um, savā dzīvē konkrētas lietas, lai uh, tiešām dzīvotu to vārdu, kas uh, mūs uh, šodien uzrunāja. Uh, Rīta, kāda būs tava apņemšanās? Es uh, lūdzos paša veidā par visiem kristiešiem un, protams, arī par mums, kas esam visi kristieši, lai, lai tiešām ilgoties arvien vairāk, lai būtu kopā ar Jēzu un lai mana personīga attiecība ar Jēzu un katram no nu mums būs vienmēr vairāk dziļāk un dziļāk. Un, protams, mēs zinām, ka šajā laikā notiks arī sinode, uh, un eh, lai arvien vairāk lūgties par visiem um, kardināļiem, biskapiem, konsekretam personam, lājiem, kas ir sinodes dalībnieki, lai svētais gars vadā uh, sinodes uh, darbu un visu, ko viņam jāizpildīt. Paldies! Liliana, kāda būs tava apņemšanās? Jā, es centīšos redzēt to, ko man jāatstāt, un uh, atstāt to, ja ir iespējams, un atļauj Jēzu mīlēt mani. Ja ir uh, eh, tukšs sirdī, ir brīva vietā Jēzus mīlestībai. Paldies! Es uh, apņemos uh, netik daudz skatīties uz citiem un uz uh, viņu um, adatām <laughs> acīs, bet, uh, bet vairāk uz sevi un, uh, un arī tādā veidā, kā jau mēs runājām, kad uh, atbrīvot uh, tās lietas, jo droši vien arī um, jau pieminētais tas, ka nekam nav laika un visu laiku ir jāskrien, um, tas droši vien parāda, ka ir eh, ļoti daudz lieka, mm, liekas darbības, kas eh, tiek uzsvertas, kad ir ļoti svarīgas, bet eh, ja viņas neizdarītu, droši vien nekas slikts no tā nenotiktu. <laughs> tā kā, jā, es apņemos nevērtēt citus, bet skatīties uz sevi un pārdomāt, kas ir tās lietas, ko ko tiešām ir vērts darīt un, un kas uh, nāk par labu sabiedrībai. Jā, tas uh, šovakar no mums arī viss. Mēs um, no kustības prosaktitāte pateicamies um, klausītājiem par uh, ziedojumiem, jo mūsu raidījums, tāpat kā jebkurš radījuma arī Latvijā raidījums, var pastāvēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem. Uh, un uh, mēs to ļoti novērtējam un, un lūdzam arī atbalstu turpmāk, jo, jo radio tas ir ļoti svarīgi. Uh, īsa reklāmas pauze par mums, par kustību par sanktitāte. Mūsu um, dienas ir trešdienas, kad mēs um, atveram savas durvis un aicinam pie mums ciemos. Um, tad um, rītdien droši varat nākt pie mums ciemos. Informācija ir mūsu Facebook lapā kustība pro sanktitāte. Um, droši jāpus septiņos um, rītdien mēs, um, kā jau rīta minēja, tad ir sākusies sinode un norisināsies visu oktobri. Um, arī arhibīskaps ir devies uz turieni. Un mēs um, lūksimies un klausīsimies arī intervijas no sinodas dalībniekiem. Tā kā, ja ir interesi, tad droši nāciet pie mums ciemos un, eh, un parunāsim un palūksimies un padiskutēsim. Un kā ierasts, tad noslēgsim ar lūkšanu. Un eh, lūkšana būs šodien ļoti īpaša, jo mēs lūksimies um, ehm, svētā pāvesta, Fra pāvesta Franciska um, vārdiem par, uh, par mieru lūksimies par mieru pasaulē, par uh, mieru Latvijā un uh, visās citās valstīs. Un, uh, jā. Ak, Marija, mūsu māte, mēs atkal esam šeit, tavā priekšā. Tev ir zināmas sāpes un grūtības, kas šī stundā nomāca mūsu sirdis. Mēs paceļam savu skatienu uz tevi – Mēs ienirstam tavā skatienā un uzticam sevi tavai sirdī. Arī tu, māte, piedzīvoji smagus pārbaudījumus un cilvēciskas bailes. Bet tu biji drosmīga un drošsirdīga. Tu visu uzticēji Dievam, tu viņam atbildēji ar mīlestību, tu sevi nesaudzīgi upurēji. Kā bezbailīga žēlsirdīgas sieviete, tu steidzies palīgā Elizabetei, Tu nekavējoties aptvēri līgavas un līgavēņa vajadzību kā, kānas kāzās. Tu palikdama iekšēji stipra ciešanu naktī Golgātā izgaismoja ar lieldienu cerību. Visbeidzot, tu ar mātes maigumu pēdējo vakariņu namā iedrošināja nobijušos mācekļus, kopā ar viņiem saņēmi gara dāvanu. Un tagad mēs tevi sirsnīgi lūdzam – pieņem mūsu saucienu. Mums ir vajadzīgs tavs skatiens, tavs mīlošais skatiens, kas mūs pamudina uzticēties tavam dēlam Jēzum. Tu, kas esi gatava pieņemt mūsu bēdas, nāc mums palīgā šajos netaisnību nospiestajos un karu izpostītajos laikos, noslauki asaras no ciešanu sejām tiem, kas sēro par savu tuvinieku savu bērnu nāvi. Pamodini mūs no miegainības, kas aizēnoja mūsu ceļu, un atbruņo mūsu sirdis no vārdarbības ieročiem, lai drīzāk piepildītos izsaja pravietojums. Viņi pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem, jo tauta pret tautu nepacels zobenu un vairs nemācīsies karu. Māte Pievērs savu mātišķo skatienu cilvēcei, kas ir zaudējusi prieku, ko nes miers un brālības izjūta. Māte Aizbildini par mums mūsu briesmās nonākušo pasauli, lai tā sargā dzīvību un atmet karu, rūpējas par cietušajiem, nabagiem, neaizsargātajiem, slimajiem un nospiestajiem, un sargā mūsu kopīgās mājas. Mēs izlūdzam no Tevis, Māte, Dieva žēlsirdību, no Tevis, kas esi miera karaliene. Apskaidro prātus tiem, kas kurina naidu, apklusini ieroču troksni, kas nes nāvi, apturi vārdarbību, ko cilvēks perina savā sirdī un iedvesmo tautu vadītājus – tādai rīcībai, kas kalpo mieram. Marija, svētā rožukroņa karaliene, atraisi egoisma mēzglus un kliedē ļaunuma tumšos mākoņus. Piepildi mūs ar savu maigumu, pacel mūs ar savu gādīgo roku un dāvā mums, bērniem, savu mātes glāstu, kas ļautu mums cerēt uz cilvēces atjaunotni kur tuksnesis būs par auglīgu tīrumu un auglīgais tīrums kā mešs. Un tiesa dzīvos tuksnesī un taisnība mājos un au, uz auglīga tīruma, un taisnības nopelns būs miers. Ak, māte, salus populis romāni, lūdz par mums. Paldies, ka šovakar bijāt kopā ar mums! Ehm, šovakar studijā bija Signe, Liljana, Rita. Lai jums svētīgs vakars un tiekamies jau pēc nedēļas.